ONOS kai alopex kai leon ONOS kai alopex koinonian sun themenoi pros alelus EXELTHON EPI AGRAN. leontos de peritu autois he alopex horosa ton e perte menon kindunon proselthusa toe leonti Ho pesketo parado ze in autoeton onon ean auteto akindunon epangailetai tu de auten apolyse in fesantos prosagagusa ton onon eistina pagen en pesein pareskewas kai holeon horon e keinon me dunamenon Proton ten aloopeca sunelaben, eith hutos epiton onon etrape. Hutos hoi tois coino nois epibule vontes, lanzanus in polacis, cae heautus suna polluntes.